رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين فجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا جهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا جهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا رسول الله صلاتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسا وكم عانا وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخلع ولم يركع وما نال كم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما لانا رشيد الرائي إن عصفت رياح الظلم طوفانا حكيم حير الدنيا بسحر القول تبيانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا المختار عنوانا وسيره بشر الدنيا بأن الفجر قد بانا وسيره بشر الدنيا أن الفجر قد بانا أن الفجر قد بانا رسول الله جمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا الله ربنا وبالإسلام أحيانا شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا ألنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسا وكم عانا وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخلع ولم يركع وما نانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Sva hvala pripada samo uzvišenom Allahu kada nam je omogućio da i pred kraj Ramazana, kao što smo i pred sami nastup Ramazana, isto tako Allahom dozvolom sada i pred kraj Ramazana u oči samog Bajrama organizovali pomoć prijeko potrebnim našim sugrađanima. Allahovom dozvolom ovo je bila i najveća do sada akcija. U njoj je utrošeno Allahovom dozvolom njemu neka je sva hvala oko 8000 konvertibilnih maraka nešto i više gdje smo Allahu subhanahu wa ta'ala neka je hvala podijelili oko humanitarnih paketa, prehrambenih paketa u vrijednosti od nekih 80 konvertibilnih maraka i gdje je otprilike svaki, skoro svaki paket bio popraćen i sa novčanom pomoći u vrijednosti od stotinu konvertibilnih maraka. Podijelili smo Allahovom dozvolom, njemu neka je sva hvala, oko dvije i po tone i brašna našeg, našeg brašna. Ovom prilikom pozvao bih sve koji gledaju ovo nešto što smo samo zabilježili našim kamerama jer je bio, alhamdulillah, naporan dan. Nismo bili u mogućnosti da sve to zabilježimo, ali ono što nas je posebno dojmilo i što smo zabilježili i našom kamerom i našim očima, nadam se i našim srcima, jeste trošna kuća koju ste mogli primijetiti u kojoj stanuje naš brat Mirza Mirza sa svojom majkom, stanuje pored nas kojih imamo šta jesti i piti, koji uživamo mnogobrojnim uživanjima, stanuje sa svojom majkom u toj trošnoj kući bez struje, vode i daleko od svih normalnih uslova za život. Da, stanuje u takvim uslovima pored nas ovakvih muslimana. Zato bih ovom prilikom pozvao sve koji su u mogućnosti da pomognu ovom našem bratu preko nas ili lično na adresu mogu se javiti i zatražiti njegovu adresu kako bi ovaj naš brat dočekao ne naredni Ramazanski Bajram, već ako Bog da ovaj sada Kurban Bajram u daleko, daleko boljim uslovima. Pored njega još je mnogo slučajeva koji su potrebni pomoći. Tu je bilo slučajeva gdje su osobe bukvalno iz ruku nam istrgle tih stotinu konvertibilnih maraka koje mi možda potrošimo u jednoj večeri s našim prijateljima. To nije njihova sramota, već je to naša sramota što smo dozvolili da postoje takvi ljudi pored nas. Ne znamo za njih ili ih zaboravljamo. Mjesec Ramazan je bila prelijepa prilika da čovjek kupi sebi Allahom subhanahu wa ta'ala dozvolom džennet kod njega uzvišenog, da pomogne ovakvim ljudima, međutim, natjecanje za džennet i utrka do dženneta nastavlja se odvijati i posle mjeseca Ramazana. Zato pozivam i sebe i sve nas, sve vas, da učestvujemo u ovoj utrci, da se natječemo do dženeta, da budemo kako Allahu subhanahu wa ta'ala njegovi iskreni robovi vjernici u njega, isto tako i korisni članovi svoga društva, da pomognemo koliko smo u mogućnosti svim našim sugrađanima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da podari bereketa svim onima koji su učestvovali u ovoj akciji na bilo koji način, a naročito novčano, da im podari bereketa u njihovim imecima, njihovim porodicama i da ih učvrsti na tom putu, da ih poživi u imanu i dobrim dijelima i da im pomogne da i dalje učestvuju u ovakvim akcijama gdje će, inša Allahu od njega uzvišenog zadobiti ogromnu nagradu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam svima oprosti, da nam se smiluje, da nas oslobodi od džahennemske vatre u ovom mjesecu Ramazanu, i da nas učini od onih koji će nastaniti džennet firdevs biti u najboljem društvu, društvu poslanika, vjerovjesnika, iskrenih šehida i dobrih, a oni su najbolje društvo. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. صفات رياح الظلم طوفانا حكيم حير الدنيا بسحر القول تبيانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا